Ez, ez, ez, badu ogoita bost urtez goiti, badela lehiak eta hau, uh, laro goigarren amarkada bukaeran, zera ibai alde elkarteak, behaz angelun aski aktibo den elkarteak zuela sortu zango joko, Eta geroztik pasatu da eskuz esku, eh, pixka bat, eta ziak duzi azkenik hartu eh, nini hau. Ba, jori bera, eh, ara 2000 agarren amarkadan, eh, angeluko gaztetxekoei eh, pasazuten pixka bat lekukoa, eh, ibaialdek ibai aldek. Eta, ara gaztetxeak zonbait urtez... bere gain hartu du antolaketa hori eta eta ara 2013an utzi zuten utzi zuten antolatzeari tabeaz ara angiluko ikastolak, behaz kimoak, bere gain hartua du, bai, laugarren eh, aldia izanen du, bere eh, hartzen duela. Ha, ah, izan dira urte handi handiak, izan dira urte batzu zointan lasaiako den, eta ziek e, duzi ere pari hori, e, olas egitzea lasaiki, e, zuzien eta handi bat nahi izan dadin hau. Bai, hori bera, eh, ara gertatu izan da, eh, beraz, e, ibai alderen urte, haundi horietan, ba, irurogoi, beraz, irurogoi tamar, ekipa arte izaitea txapliketa hortan. baina, ara guk egindugu parioa gehiago, ara egun goxo bat pasatzeko, Odan, ara ibai aldek astapenean sortu zuen ispiritu bera atxekin nahi dugu, e, ara momentu goxo bat pasatzeko, ez da sari ikaragagirik irabazteko, plazera, momentu goxo nahikoa denek elgarrikin aritzeko. Eta behaz, eh, ara guk ere eh, zelaiko purua mugatu dugu eta ondorioz eh, taldeko purua ere, ara ogoita mar bat taldetarat mugatzen dugu ez gehiago izaiteko. Jokoan, ara seikako jokoa baita, behaz, sei zelaigainean, eta gero nahi bezain bat ordezkari izaiten aldira eta gero galdetzen dugun gauza bakarra da, piskat gure ispiritu hortan, talde bako txak behar du eh, ari estelarik eh, be epaile bat uh, izendatu beste partiden uh, zuzentzeko eta ara, hola ere pixka bat parte hartzailea egiten da lehiak hau. hu. Zuma demorakoak dira, hor partidak? Ebe partidak multzoetan izanen dira eh, behaz zati batekoak eh, zazpi minuta irauten dutenak. Eta ondotik uh, eh, ahatsaldean beaz uh, aterako diren uh, multzoetatik ateratzen diren taldeekin ebe egiten dira uh, peska bat luz esagoak uh, finala laurdean edo finala erdietan ara hamak minutako partidak. Mainan ara egunean uh, zazpi sortzi partida egiten dira beaz denbora iniz pasatzen da ere jostetan. Hmm. Eh, zer dira, horat direnak eh, amaturrak gehienik, ez da kirolaria umdirik, ara, izaiten aldira ere? Ba, bada, zinez, bada, de, denetarik, nahasketa eder bat eh, lortzen dugu, hain zinek urteetan, e, ba, izaiten aldira amasei, amazazpi urteko gazteak, eh, mitxa ikaragajiarekin, eta, ara, batzu klubean nahi direnak ere, baina izaiten aldira ere, oitamar, uh, oitamar bost urteko batzu, edo, edo ere, beteranoak eganen dugunak, gertatu izen zaigu, ekipa batzu, ara, berroita bost urtetik goitikoak, eta, horiek lasaiago, ba, bon, goizeko partidak serioski hartzen dituzte, baina bon, eh, egurdiko apetifatik landa zailago da hoien dako, baina polita dena da zinez nasketa, nasketa hori eh, pixkat belaunaldi ezberdinak parte hartzen baitute. Neska mutiko, taldetan? Bai, eh, zinez idekia da, beraz duela bi urte uste dut, ge, ge, mistoa zen uh, ekipa bat ukan eh, neskamutiko zosatua, eta behaz parte hartu zuten uh, berdin berdin. Baina, bon, ara, ez dugu, uh, ez dugu bate mugatzen, uh, gaztiak ere heldu balin badira, be, ara, egokitzen gira, uh, Gertatu izan zaigu ere, tipitio batzu, eh, beren etorriak, amak, amaika urteko batzu, eta bon, behoi ere partida pare bat antolatu izana ondoa, zelaibat eh, zelai bat libro zelarik. Ara, zinez, eh, helburua da momentu goxo bat pasatzea, zango bailoina azkenean estakulu bat da, eh, ara besta edek bat an, antolatzeko, zah. Aldiz, obeda, huaidanik izenen emaitea, eh? Bai, be, beti hobeda ba, mugatu baitugu eh, talde kopurua, be, haintzinetik hartzen ditugu izenak, eh, zera mail bidez, zango joko loturik eta tipiz, abildua gmail.com, beha zango joko abildua gmail.com, eta horrela egunean bertan, bo izena emaiten alda, baina gutienez segurtatua izanen da zerrendan eh, bere tokia, eta ara, ma bost eurotan da izen emaitea taldearen zat, eldu da zazpilokalari baina baldin bat dira, be bost euro pertsonaka, behaz, hori ere, pixka bat, eh, nola erran egin nuke, eh, aski, eh, erreski, eman daiteken, Sosa da, ez da, <laughs> ez iniz galdetzen. Eta zer gehituko nuke, be, eguerdiko pausa denboran ere trikitilariak hori zanen ditugula, pixka bat apetifa denbora animatzeko eta kantu liburuska batzu ere hor, lehen lehenik besta egun bat baita guretako. Mm. Eta lekuan berean izain da jateko ere? Bai, bai, ebe ara, e, kimua ikasako gurasoak, gurasook, e, zera taloak eta, eta edatekoa ere e, segurtatuko dugu, biskotxa, kafea, bitxetan dena, eta umore ona ere, e, antzigabe. Eta ara, behaz gomitatzen dugu, futbolean e, ari ez direnak ere, etortzerat, e, zer gaitik ez, be, ara, egun goxo bat pasatzera. Betiko lekuan, eh? Bai, hori da angeluko jiruat eh, zelaietan, uh, aritsak eh, auzo hortan, eta ara, badira, ba, izanen da itzalgunea, denbora edera balitz sekulan, eta ara. Lekuan bedan ere izanen maitean baita, zeten horreta egoiti horbitzen alda? Ba, beraz, eh, behatzietan uh, izenak uh, emaiten uh, alko dira eta behatziak eta erditaik fite hasiko da le, lehen partida azar. Beraz, ara, ekipa batzuk nahi baute parte hartu, be, edo mailbidez segurtatu, edo besela egunean bertan, etorri be, behatzietako, txanko, uh, jiruetzela jori getara. Mileskar gine haut?